Hai juga dewek mesin cuci di hujanglah di hujang sing hatihati tahun di huroyan kuma munyiwi Tinagara naon Kaula Tinagara Jin bangsajin dulu batu Ali kaito J Ali batu baterai kau kalau tepati negara digaragara gua sela bintara perjaan Jins ngu manti Aji di negara Nggu manti aji di negara Kaula ja Kaula maha Prabu wijjarnaka Wijarka ayaah naon anjing datang kadirukakasi Arjuna memang kauula pisanras Arjuna wabah musibah panyakit anu kenanakaraya teh ring sore Pake isuk ring isuke soreer anu Ckungunya anu demam berdarah rata-rata tehirup Dewi Longsor banjir yang saja banawah rua-rupa di negara kaula a eh, akibat naling murunanana pimpinan-pingmpinanana loba kropsi Gukuun medunya cekbit cekbitnya pemurunan. tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu jaditah kauula hasil narekahanna sangna Lendra bisa negara Kaula waluya tapi kurdu ditumumalan kujelemak jadi kuci lemak nupangkolot na di dunya hmm. sah ngaran mitina as tungtung mimitina es tungtung na er Supri lain Dorna lain ia mame mittina es tungtunga er er Dok Dodi darsonok ajauh cobacutungwakng umat bedong <laughs> ah, ah, ah. na ba Kaharep Abdi mudahku anakaknya tenang Pak tenang tenang Pak kiraku anak ba disiksa anak penlu cicing tinggaliku ke waktu Kaharep berjebaku Luna Maya tinggal <laughs> tak itu kaulah dongkap teba de medi minta tulung kasalira anuka Kaah Arjuna daing Semartara tebihti Arjuna pada disuhun ketas Semar Baranaya uh, yang jadi menta Semar Baranaya ku lamu ditianekuato sapidek me hidung atawa hayam samamani tuh tetap kulama hidung te ayam hidung napi digenttosannya tuhjele burin jangan gitu wae diddet baik su dan lamun menta Semar badranaya kauula tong boro makejeng dipentak wujudna bu na salamar oge kauula muarek mi jadi tong boro hinggaga wujudna bu salabar na mua lapuruh kuma pun dibulparahatgram Semar oh, hmm. tongmboro hingga dibeli ro dipentas sana jadi tukukurauran kunagara gemu bisa keahan dibikin gitu Kalah salahkupamimpin-mimpin raat Kaula janjidina waktu di isttrian na waktu dilantik Kaula jadi pimpinan daerah tetopati jiwaraga heh nyawa kadirken kasalamatan negara jeng bangsa Kaula buat lamun anjin maksa dinahati Kalah salah kuping pinana na salaku kepala daerah ayaah Hapi kenmelan Semar sanajan ne pikan nemahan pati <laughs> bener urang dia hebat hebatnya karrayaat nepi katega ngorban kejiwa Tibettan raatna korban masih cara di negara silainnganukur keoknya ayatnya kadang-kadang nih duit rakyat oke dihakan di Oh jadi di Bagong harus ras bohong oh. jadi mau dibikin bener maksa Kaula oke Kaula bak harus panana hmm. Ah, buatmakwe lamun maksa dimana pitempaten je kauula u pada pada oko pinpati berharga kakang Semar lah sasauran gitukah sana janemahan Pat Arjunatega pikirmellaan raatnya pada padalenang saya Abdillah mba Kaula wajar piih dimana tempat Adu lega di lebak ayat lapang orang didinya Oko Fa bener diantoscu soumbu bener urang ninya nakaraya Ad nan asa Tetega isi nga panaulan kenakop jalanlan panu sadaya- daya sawwi pun anak Oke aya Astra jika sarang dawalagan tetega jisim Abdi kaulaning kakang Semar nyumput cepot dawala Abdi cofot panah kaula busurnya bawa tenang kakang segar Ka macet dikod-ak di zaman bolon oh, oh, Mulang Tarima Kuharka tebis bisa Aina ba diskit dijin tuwi Abdipangkurategapati Pak doa nawe sanajanpiapaege pan Abdi kaitu na tem mulus Haimelaan bamah halangan ada sanajan te perangge Abdibakapae hari aya guna je manfaat na pikir melaan jadi ba ya ya halangan anak mm, Sami Ab Pak tuh bisa Abi tembulang tarimaku harta jengban ada pugubatan Shakilil ke uhragap ke aya Ayeuna ayat tanga Shakil man teing demi Bapak anu parantos nga gedeken Abdi salam bakto sekapmak milih Abdi payh di pangperangan muga tiasa ngaunturken hampura gitu Ka Abdimak sarang Bapakpak hmm, dihampura jangannya melang kabar kak Kang si lain ditingken kommodunungan dulu putra Ho hai ngaran-garan kanak jauh gening inget waide ke tip pasun ju ngala aing naon maksud naing maca ya pasalan Batur de ngerti dewek oge tehnya aingarangaran dunya ma mula tempat Ulin Da asli nama orangrang depan urang akhiratnya ujankabeh oh, bakabarakainyangangumantung karena ama perbuatan na sabab did itu ayat dua wadahnyaeta tempat nikmat jeung tempatribu etamah kumantung karena ama perbuatan urang di dunia ayeakman ah deknya ngaken sadada ya we hayangnya Honnaon maksud tujuanla Ibu he he Najankir da ke stadirjan mupangda kekadar milikkiri Bagja awak di kabur tangtu di sosial ngapaji tangtu diberi Relu tangtu diuda tangtu diuda punyaak maneh bakalpae manga teh Hai hirup na pae na lainkuring kuring kadir kadunya lainkah hayangkuringkuring te hayang jeng temmu dek dikukening <laughs> kudu gituuhleh le ngagubra karena gawir nulung kawin kuma ditungumbuhan diluhur manehna muntangdina tunggu sedangkan eta tunggu teh kerekekan sakgubrak sababker di gegelan berit bodas yang berit hidung sedangkan namunmun nga-geraken manekahanaapa Buaya dihanapkercelap bari lapargara-gra gen maneh kehanaap pihakan buaya naik de kal luhur mau kerunguan Anu di diceakalan eta tunggu kekekerekekan Di kegelan kumu meun berit bodas yang berit hidung Tebeda hiruk jelmatek itu jika mana-mana oge bak apae? model ayeunaing itu nurrek mayahan maneh sabab Aing teker dihakanan kuberang jeng kuputingnyaetait bodas hidung maneh wayahlah penghelan diantara kita berdua jadi lu yang duluan pergi mati kita man jangankunsa day-daya tegang Pat ilang dunya Syawarga Gunawi Ayu papatan patah pralayat saang bulan 14 tegenekme Baungmbang Timur Jalan gede Saap aak Hai eh, gera tungkul karena Juput geratengahgah kasadapan pilihlian genddunya dua papasangan Kulon wetangedung kalir burang putih kalau dong iji poe cang cara benerwewek lelaki luhur hena eh, huhun man man Hai bisi bisi bunga hutang Kaya Hawa kene aya ajang nabayar hutang masuk bisi kuring anaga dosa kailaing dapat pangi besi aya dosanutihlahampura dapugu jelemak kuring oge Hai ngaran-garan je lemaet tungkuh tempatkeluputan tangah tempatkelepatan se menit ganti saja merubah janji sore Rajin teraka pakai isu sabab je lema Cicing Dinahiji Martabat sokaalahan jeng ke benean De di puncit akhirnya men kay pedang na Ari butuh mah pesim kuringkalayan besikuring hirup te nga ganggu kana ma kana hatng silaingai maneng ke bangnya hayang dikulu bayang dibulum kumadi nyawe kumadinyaguspaeman ayam di ruang atau hay yang dialungun kalau laut kalau uang atau wayang didu atauang di keraskawawas iraunrup atau ce dialungkan kacai das saat di ruang atau das saat cerek diduru tidak nangingin nyawa na dekat tinggal Liun guyye dewa lingwang mukswa saliranalingwang mukswaana Shaira mukswa sappisaan lamun kita carana markwah disetorkan kerajain hmm. hampuraar bebas mua nga ganggu malinglahang jamu kali musaada lambang keagungan negara Amartate Oh maksud <laughs> laininggara Raden Gat kacadang sampai rupa HD patuttengahnya kerupa temta awak sembadak kumis Jama Pelang eh paling ngo eh nyai lamun bo sala ke Gat kaca di kamar mua keluar tilu tahunmah <laughs> keluar keluar mawa Orok eh, <laughs> hmm. Gusti Numa Agung <laughs> Alhamdulillah ah hirupuna memoga gawe tukang bebersih awak luh perhiasan kabelli HP gong-ng em gajihan harapnya hayang kabo HPang bisa nga SMS-muda an ayaang diri bondingnya <laughs> oh. A namanya yang sang re teburung wening buka gaji terbuka salaki Ayo nama kuku mendidikiki tag tinggal ho bahla atau Danyaitih proses hirupnya I madu namun dituliskan me Wah ah, keprihati jadi sinetron pasti Da di kanung ku Inung gene pulan tosdikantunkan maut kuno jadi bapak atau tenyaho di rupa Bapakpak umur setahun Innu maut dikut ku Ari Wa loba anakaknya parabu warisan para seing tekas terusnya eh, abur-aburan Ari Hayangbunga duit ketu Ulin Ka kota Cirebon di perapatan pertan jadi pengamen eh. dak jalanan jadi budak jalanan nguruk ngumpul kenturu belimun ditiran dikecerek tekek Dina lagu Bang Toyib <laughs> lagu mobil butut mobil butuh buatatan bah dari tampilinggu supirme mobil butut Kasiniran <laughs> kasih balik De ke kampung umur salapan tahun Ting uh, Gusti Numagubalik murid mewat kebun Tiwu aya nuwa diperkosa A <laughs> umur salapan tahun teng guys diperkosa duit800 banget majeng awak terappira tapi pepotongan lomakmoga kulitya lain umbuhanmoga kulit bumbuhan lenger <laughs> tak dalamnda Sutarjo pepotongan nyanyi de warkana pengtur dipangku dipangku ke orang Arab atau puguewe jangkung gede mancung meningan Shagirwinya oh. dirangsa dan baju dibugiraran diperkosa ke orang Arab lain kamu orangrangmahgga apa saya ada kalau mereka dek ngejerit-jerit kumaha dek minta tolong kasaha ah mending jempewe dah da genah ongkos ah! abong abong tadi ana urit kucing gering oh. heeh ah kenangan indah nah pakai sebut kenangan indah berkesan di perkosa ku orang Arab naon berkesana ah, orang orang dia maeng tenyu gemak diperkosa ke kurang Arab menggusti eta gawena orang Arab agresif bu dada kehanaptamat gitu-kitutik masih bukit we <laughs> ha eh. Arab etak gerakan nana orang Arab ini loba makajeng aya keecekk marmot aju geddang Bangkong sapintrong badjing lunnca lanyaiku gerejam nilem <coughs> ngaje Ka tadi gitu kan mana dikombinasikan jeng Santok Bogo atgu Nutak Nutak Bibi dekTPka uranga Cibenuh gadis-gadis kurang di kene silaka Doakan namatos di talanganku Bibi jadi hitung-hitung jadi tumba Bibi mah gadis-gadis kurang Cibendum macing saoleha amin amin mudah-muda adamin hitung-hitung mere pangalaman ay ngaran-garan awewek ma ayat tapaknaku goreng kasebut na Inung ba bakal Kagung lamun urang benang kahormatan can ngliwatan hukum ti bener naudzubila Su Naudzubila Lumawi Bibi mandoa kap Pangeran teh Gusti gebruus gene Abdi makanaka jahanam Ruo sirup tepinuh kudosa Lumawi pepejekan neng-neng urang si benung gelis tamat ke sekolah ke mulih sekolah atau bantus keun kepriyogian rumah tangga Ibu Rama nyeuhan rumah wadah jeng saja banasonten ngaos ke masjid Tarrosken kapal Ustad Uustah kea Kyai bag-bagan agama supaya jadi istri Abeh Kandal Iman lalaki nu ngajang pek bukaken panto Imah bawi Bagjanya may hmm? kanenng Sintassari ke wi kaso nikah neng magelis direnceng-renceng kueppunya make jengkap pelaminan segala diinggiringkup Bapak Utim kali Ibu Eni Sakulawargi putraputrinak ditik gun direnceng-renceng Bibi matayorang Kitu numawi hormat Ibu Rama gelis beral gelis beber layar Tarik Jangkar Parahuk maju ke Tengah Lautan Sinleng Sintasari kacep Hadin bakal ngambah dinasagara rumah tangga Ching hadek ngolah je ngaulah na eta parahu nu ditunggangan ulahropoh ulah ripuh komo bari rapuh anggur singing repeh rapi singing menakan rumah t anuyakinah mawadah turwaraoh singa milik Riky anu jauhcun nu Anggang datang nu caket gerakak kore didken Rigina Ching bro di jurum Prok dipantok ngalayah di tengah Imah Bu Sirlid loba duit gampang ibadahna Ching Pinuh kubabaroka Dina rumah Tanggana rumah tangan Nu awal jengnu akhirminnya panjang Yuuswana ageng milikna kagungan turunan Anuyaroleh tursholiah amin banyak margi tuang Rama Pak Utimtesane suaraga sakdik Kikilan T upami Neng tebener di rumahtanggana hidup kasep Anu gar rilis nukarasep sarjeng kenyaah Ka Ibu Rama nabu badken kanya ah Ibu Rama dosa nyakni makaning di hiburnage Udalang Ti Bandung Jawa Aye wayang di Jawa Tengah panid seu dalam Da entus dalam mantep atuh il Da kene Bapak Dalangnda Sutarjo dulur puring maut Dalang Sutar almarhum uh, apa Bibi semoga-mogawei almarhum padalang Sutar dicagkun di alam kuburna turunan nana atau sekes seerna singkaranelimana dan Cingkian nandanngan musibahtah itu diriimanya KABG lalah merkosa kasse pala Mankah pilih lebet kenabuser sarang nami Kampung Cibenung Chingkiasa ngebenung hawa nafsu amin benung hawa nafsu lain jalan lebihkakkilnya kan jadi itu makaning daerah pertanian di tepan urang kota Tebarang hakkanatete urang kampung bawang kassohor haribapa Hajat tek makanan bawang mua gitu tirakunya Shakar Ungu pakai <laughs> Ungu haha uddumanyawer penyiar radio orang Bekasi kepala terminalongko sekarang Pak Aris Bos pabrik-ruppu Anap Prima keluarga Jati Luhur Jati Asih Bapak Kudar Chan Bapak Kusnandar tanpao Ari mata emati medalang insinyur Do sarjana sabab naon sabab I anu pantai udiente beda je bah unyalah lamun wayang tepau lain wayang payyu sabab apresiasi anu na tahun anu naik annya Oh nuningkat benda Oh eh dalamting alun wawasan anak kurang kurang bekasan tradisi madu adaptasi jeung apresiasi oh, zaman kema cara anak llamada ha ah, dek da bahu lagigus kolaborasi urang teng steam listrikndabau lama nga wayang teh zaman bahu lama aku obor e jurupanggung sinen dalang balik nabo te liang irung na hari dongrapgurgelleder yang irungnge teh ha <laughs> <laughs> punyatah <laughs> nama kolaborasi listrik ia la diudang sejarahu listrik Thomas apa ison orang Amerika bahula mina nyiun lampu A nama satunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas apa Eison oh. tuh apa arti sebuah nama tanpa karya me Allah gawamah disebut lagi seorang Sur kedua agama Islam hujan temang ngukut patung dimah namun ngukut patung diimah malaikat Rohmat medaikandatang eh, meukan bulan patung menang jelemak dituna dimah padahal patung TH yang dilus-elus ada gunaknya cu Kyai Ky meangke di kuburan oh. bakal ditakonku malaikat Anu bakal ngajawab de lengandahungu kaput Ta lecen ngajawab Batur magesban nga jawab jawaban legen tertingali itu hotel jalan aspa jalan tol nahtete menang nubuntu oh, menang kokot detik rmanyaken umurnya polaken budak didik saja bana terus digawei digawei digawei terhasil aja isukhasil isukto ceateta terhasil wa wajar biasa sama tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa sampai berhasil warnanya ah. Benarkan sampai berhasil nya lobah dia kudua lagu hirup loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh ulantarantengah lagu Tenna oh, tidak ngajalankan roda pemerintahan seperti wayang golek yapan gampang Sharon bonang kenang rebab beda-beda tapi dimana-mana Gu barengan Ku Sharron 2 antara Sharon Kaiji kedua Lu gener Bonang jeinci jenglong bab ang Chi dewek niga lamun tayang cing napa persatuan alamat kabut alatan eh, eh, kokonakan ah, persatuan baru kokoh dalam untuk tipu gitu mau ada dikenangan ayo Berlin kurangrang ketipu eh, tak itu politik aja main dariga mau dikenangan pan itumah penaing tulus dikenangan <laughs> kecing eh, gitutah mua air rumaha demo cek nu nonton kena Bapak hajat ngenna ini coba namunmun Sharron geraek nakona kemana kar parjeng Laras napelok dohii salero itu nakabeh terpuguhe nagreshop <laughs> dinjalar roda pemerintahan T tepugu dengena tepugutur ke liur kainngng heng secara memeh jadi ningkararaya Tdaek datang bak ngaranggah enge ngajak Syri jeung bagur di sanajanittik oke Pak nah gue jadi pemimpin guyssidon culangleng palingun pikir ituus halus setar goreng dipin tak Ayeuna bulan Agustus apa itu teh hari kemerdekaan urang telepastina belengmumu penjajah bahwalang mau Di nyokot kemerdekaan negara Tida tangan jajahankolo TU oh, pay kosong benangku penjajah te dibui punya jelegu rem merdeka taruh dibui TK luar dipangbuyan dijadieh pejabat bahla Banglama dibui hela Ariyena jadi pejabat hela tulu dibuian perjuang berjuangla apa apa pahit ketirna ku panninggrat ya doh dikocor ke netting Irigasi Tetik togo tapi ap balong tuh make kokkocoran kalau bakna dijabah sai namaba lacar di Jaba dunya na loba Barokah mobil sawwa gedong alus dibui ah. otos oh, dua mingguuh <laughs> Wauh laindakng dicengcerikan nih angguran madoaken tuang ramacinging ditampmpi iman Islamnyaji tak itu Amin kita haha <laughs> bagi para paraji bara para para on aduh Gustiungan disangka kappiting gunungan disangka kapiting naon gunungan disangka kappiting tutut daguan daguan daguan daguan pesan siapa napi tos kadia aduh burukan kayak eh, cina burukan ganti ganti mana ya, ina ya? indah yang miluan eh ayang miluan miluan baru kan arek di bawahan padahal mah gusinya ya ada yang miluan yang pasti oke nya wayang ayang meluan ngenlang si itu mah tidak ngelawan musinya ya oh, mami ambil kasetnya ente ada nyeri hati ting tung tang ting ting abang lain grup main mulai sore. Nang karo mendarat. wae aing mah diaranan. Ngobrol. Komo deui sabab duluungan orang diwarikalaapaannyahar tututa sayatu di ngalahnya umat diepung ituut namun bisa Sakabeh kampung anu ayaah didinya kurang diar sabab etang ennah pisan sabab omok di bumbuanutut ga-jega nganah ter kauula dihakan alma hi mobok mangi korongong nugar sadas manggi emasku Dewari ayah jelelma jakung gedejenng loba datangngka dia merenan situ utuusan si Ira Pakkahla bisieta jelemah kurang Sakabeh wayahna yumput sawwaradina waktu Ayuuna kurang akan jepot je Aduh arah rinit boleh kalah tutut ya Wah ngilu kalah tutut main nah, Nama neta ini Nama sianan abdi manda abdi majami manis Aduh Majar kita manis Manis nana haon saya teh banget sakit itu jika jahe menang mek mereka Alus kena jahe menang mek prekus dia. Ya? Oh, wayana. Datang nih datang ah, teman. Datang nih datang ah, teman. Piwuh mangkulingan ran. Nenek. ini karena eta keluarga sayuratnya <laughs> buat kacang panjang kawing keluarga oh. keluarga keluarga oh, kasih sama kacang panjang kawing tomat kecurangan bima nya kecurangan bima nya butet katunjar keluarga lobak bisa kena gede ambok memasukin hatinya menit sabar tapi mahore emang dawala ieu iya manami nami saya anu saya na di alam dunia nami dawala <laughs> sieun kan. teh dawala teh aduh mang dawala meni ganteng tong sakali-kali deh, nya oh mang dawala da beli mahoro. banyol mugia kunung Tona oge tiasa jantan ikhtiar kurang memumule lemah cair Sinareng tiasangubaran kasono orang Kaalrhum salam Baktos kasadaana budaya Sunda Jaya salamina simkuring gailan Mahdi